նորությունների մասին համարոտ։ Արցախի ազգային ժողովում հյուրընկալել են ստոմատոլոգների միջազգային վեհաժողովի մասնակիցներին։ Ստեփանակերտում տեղի ունեցել ստոմատոլոգների առաջին հայ-ամերիկյան միջազգային վեհաժողովը։ Եզնիկ Մոզյան ուսումնարանի 125 աշակերտից 45-ը այսօրերին համալրում են աշխատաշուկան։ Ստեփանակերտում կայացել է Արցախ ազգային նվագարանների նվագախմբի մենահամերգը ուխտագնացություն դեպի Ամարասի վանք եւ Տնջրե զբոսավայր։ Արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այժմ այս եւ այլ թեմաների մասին առավել հանգամանորեն։ Երեք Արցախի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը ընդունել է ստոմատոլոգների առաջին հայ-ամերիկյան վեհաժողովի եւ ստոմատոլոգների 9-րդ միջազգային վեհաժողովի մասնակիցներին։ Խորհրդարանի նախագահը ողջունելով վեհաժողովի մասնակիցների հերթական հավաքը Ստեփանակերտում ընդգծել է, որ արդեն ավանդույթ դարձած միջոցառումը կարևոր դեր ունի Արցախում համապատասխան ոլորտի զարգացման եւ կատարելագործման տեսանկյունից, ինչպես նաեւ վստահություն հայտնել, որ ձևավորված համագործակցությունը լինելու է շարունակական։ Երեք Ստեփանակերտի Սարգիս եւ Թամարա Կարապետյանների անվան հանրապետական բժշկական կենտրոնում տեղի է ունեցել ստոմատոլոգների առաջին հայ-ամերիկյան միջազգային վեհաժողովը։ Վարսիկ Հարությունյանն է պատմում։ Մայիսի 24-ին Երևանում մեկնարկած ստոմատոլոգների առաջին հայ-ամերիկյան միջազգային վեհաժողով իր աշխատանքները շարունակել է Արցախում։ Արցախից, Հայաստանից, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Ռուսաստանի Դաշնությունից վեհաժողովին մասնակցել է շուրջ 110 պատվիրակ։ Թեման հետևյալն էր՝ ստոմատոլոգիայի եւ դիմացնոտային վիրաբուժության արդի խնդիրները։ Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարար Կարինե Աթայանը բացման իր խոսքում կարևորեց նման վեհաժողովների անցկացումը, նշելով, որ նման հանդիպումները ստոմատոլոգների մասնագիտական տնտեսական գիտելիքների ասպարեզում նորամուծություններ են հաղորդում, նպաստում գործնական աշխատանքների արդյունավետությանը։ Արցախի հանրապետությունում ստոմատոլոգիական ծառայությունը իրականացվում է քրոզ նորացումնով ինտեգրալված հիմնականների եւ կարիերների միջոցով։ Պետական ֆինանսավորմամբ ծառայությունը գործում է նախարարության եւ քաղաքացիական ծառայություններում արևիկ մանկական բուժնիավորում, աշխատանքի շրջանային բուժնիավորում եւ համազգային ծառայությունում Վեաժողովում քննարկվել են ստոմատոլոգիական խնդիրներին վերաբերող մի շարք հարցեր, դրանց լուսման տարբերակներ։ Հայաստանի Հանրապետության ստոմատոլոգիական կրթության եւ գիտության ասոցիացիայի նախագահ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր ստոմատոլոգ Լազար Եսայանն իր խոսքում կարևորել է վեաժողովին Արցախի բժիշկների մասնակցությունը։ Նրա խոսքով նմանատիպ միջոցառումները փորձի փոխանակման եւ հմտությունների կատարելագործման նոր հնարավորություններ են ընձեռում։ Ուղղակի ինձ մեկ անգամ մենք ասել Արցախ անկախ հանրապետություն է եւ մենք բնականաբար բացի այն որ անում ենք Երևանի հաջողողներ արտադրում ենք մարդու հաջողողներ անում Վահիկ Մեջերխանին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից է իր իսկ խոստովանությամբ ցիրով է ընդունել վհաժողովին մասնակցելու հրավերը, առավել եւս երբ այն պետք է շարունակվեր Արցախում։ Մեր ընկերները միացան մեզ Միացյալ Նահանգների տարբեր նահանգներից մեկը եւ ունի շատ ավելի գույեր Ռուսաստանից ունի գույեր Իտալիայից, Իսպանիայից, Լիբանանի տարբեր երկրներից։ Շատ ուրախ եմ, որ ասեմ, որպեսի հայ շատ հաջող էր։ Նշենք, որ վեհաժողովն իրականացվել է Հայաստանի ստոմատոլոգների ասոցիացիայի, Երևանի պետական համալսարանի եւ Արցախի հանրապետության առողջապահության նախարարության համատեղ նախաձեռնությամբ եւ նվիրված էր Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Խորհրդանշական է, որ առաջին արտգոսնախարարը, ով Հայաստան է այցելել երկրում տեղի ունեցած իրադարձություններից հետո, Ֆրանսիայի արտգոսնախարարության ղեկավարն է։ Այս մասին Ֆրանսիայի արտգոսնախարար Ժան-Իվ Լե Դրիանի հետ համատեղ ճեպազորույցի ժամանակ ասել է Հայաստանի արտգոսնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։ Երկու երկրների միջև հարաբերությունները հարուստ են, հիմնված դարավոր բարեկամության եւ փոխադարձ հարգանքի վրա։ Հայաստանը անկախությունից ի վեր աջակցել է Ֆրանսիային ասել է Հայաստանի արտգոսնախարարը։ Հանդիպան ընթացքում կողմերը անդրադարձել են Ֆրանսիայի նախագահի Աշնանը Երևան նախատեսված այցին։ Զորաբ Մնացականյանը ընդգծել է, որ Հայաստանը կարևորում է համանախագահ երկրների ջանքերը եւ վերահաստատում է Հայաստանի կողմնակցությունը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Օրերս Արցախ էր ժամանել Եզնիկ Մոզյանի հիմնադրամի փոխնախագահ ուսումնարանի համահիմնադիր Ռոբերտ Այդաբիրյանը։ Այցը առիթ էր հանդիպելու լրագրողների հետ եւ խոսելու ուսումնարանի ձեռքբերումների եւ անելիքների մասին։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Շուշիի Եզնիկ Մոզյան արեստագործական ուսումնարանն ընդամենը 3 տարի առաջ է մտել Արցախի քրթական դաշտ, բայց արդեն իսկ որակական նշաձող է սահմանել, փոխելով արեստագործական կրթության մասին նախկինում եղած կարծրատիպերը։ Այն վաղեմի պատկերացումը, թե դպրոցներում լավ չսովորած աշակերտներն են սովորաբար դիմում միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատություններ, այլևս մնացել է անցյալում։ Եզնիկ Մոզյան արեստագործական ուսումնարանը տարեց տարի առաջարկում է նոր ժամանակակից մասնագիտություններ, որոնց համար անհրաժեշտ է մաթեմատիկայի եւ ֆիզիկայի լավ իմացություն։ Այդտիսինն է, ասենք, էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների մասնագիտությունը։ Ուսումնարանի ղեկավարությունը գոհ է կրթօջախի արձանագրած արդյունքներից եւ զարգացման դինամիկայից։ Գործադիր տնօրեն Վասպուրակ Կարապետյանը ներկայացրեց կրթօջախի ապագայի մասին իր տեսլականը ապագայում ես տեսնում եմ, որ հնարավոր է, որ մեր ուսումնարանը դառնա երկու հանրապետությունների համար ամենազարգացած, ամենահավակնոտ ուսումնարանը։ Մենք արդեն հենց էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների մասով հավակնում ենք 2019 թվի գարնանը դառնալ վերականգնող էներգետիկայի ոլորտի մասնագետների պատրաստման եւ վերապատրաստման լուրջ կենտրոն, Հարցին թե արդյոք ուսումնարանի հիմնադրման ժամանակ կանխատեսում էին կրթօջախի այս օրինակ հաջողությունը Ռոբերտ Այդաբիրյանը պատասխանեց. Հույսը գար, թե հույսը չլար, գործի չէինք ներդվեր։ Բայց այն ինչ որ ունենք այսօր, մեր հույսն շատ ավելի անտին կացած է իսկապես այս արավոր ես կրկին անգամ գտեցա դպրոցի մեջ եւ տեսա, որ ինչ բոլոր անապրանքները, որ մենք փոխադրած էինք այստեղ, դեղավորված են գործածվին։ Այնինչ որ մենք ծեցինք, որ դղակը սորվին եւ դաստիարակել իրենց երեխաներուն, անալ գաշխատի կոր եւ շատ լավ գաշխատի։ Վասպուրակ Կարապետյանը չբացառեց հետագայում էլեկտրատեխնիկական աշխատանքների եւ ռոբոտաշինության մասնագիտությունների հենքի վրա համապատասխան ճյուղային արդյունաբերության հիմնման հնարավորությունը, իսկ իմ այն հարցին, թե կարող են արդյոք նրանք նաեւ ռազմական արդյունաբերության սկիզբ դնել, նա պատասխանեց մենք ռազմական արդյունաբերության համար ուղեղներ կտանք։ Թե իրենք որտեղ իրենց կդրսևորեն, դա արդեն ժամանակի պահանջի խնդիր է, որտեղ մենք իբրև ուսումնական հաստատություն նմանատիպ հարցերով անշուշտ որ չենք զբաղվում, բայց դե մեր մասնագետները դուրս կգան եւ աշխատաշուկան թե պետական պատվերով, թե մասնավոր հատվածում, որտեղ որ իրանց դրսևորեն օգուտ կբերեն մեր հանրապետությանը, անշուշտ որ միայն ուրախ կլինենք։ Ուսումնարանի 125 աշկերտներից 45-ն այս օրերին արդեն համալրում են աշխատաշուկան։ Նրանք բոլոր հնարավորություններն ունեին ոլորտի լավագույն մասնագետներ դառնալու համար։ Կդառնան արդյոք։ Սա կլինի ուսումնարանի ամենակարևոր քննությունը, անկեղծացավ կրթօջախի գործադիր տնորենը։ Ի հավելումը նշենք նաև, որ ուսումնարանում առաջկա ուսումնական տարվա ընդունելությունն արդեն իսկ սկսված է։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում երեկ կայացել է Արցախ ազգային նվագարանների նվագախմբի մենահամերգը նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակին։ Հնչել են հայկական ժողովրդական, գուսանական, աշխուհական երգեր, իսկ Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաները հանդես են եկել նոր պարերով։ Ուխտագնացությունների շարքից հերթական ուխտագնացությունը կազմակերպվեց դեպի Ամարասի վանք եւ Տնջրե զբոսավայր, պատմում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Ուխտագնացները մայրաքաղաքի Վիտալի Ջհանգիրյանի անվան թիվ 11 ավագ դպրոցի 12-րդ դասարան փոխադրված հումանիտար Բ հոսքի աշակերտներն էին։ Երեկվա ուխտագնացությունը նվիրված էր Հայաստանի առաջին հանրապետության հրճակման 100-րդ եւ Արցախյան շարժման 30-րդ տարեդարձներին։ Դասեկ Մանուշ Բալայանն է պատմում։ Իմ պարտքն եմ համարում իմ աշակերտներին կապել մեր հողին, արվեստին, մշակույթին, հավատին, եւ այս հավատի մի մասն են կազմում մեր եկեղեցիները։ Ուսումնական գործընթացն Արցախի Հանրապետության պատմության դրվագներին ծանոթանալու հնարավորություն ընձեռնում է, սակայն ինչպես ասում է արդեն 12-րդ Ալոնան, փորձում ենք այնպիսի տեսաժան վայրեր գնալ, որ մեզ ծանոթ է եւ մեզ նորանոր գիտելիքներ կբերի։ Սա որպես գործնական աշխատանք է մեզ համար եւ այս օգտագործությունը կեթանի շփուն է բնության հայրենի հողի հետ։ Ալոնայի համադասարանցին արմատներով Արցախցի Լուսինեն երկու տարի առաջ Երևանից տեղափոխվել է տատիկի մոտ։ Նա շրջում է Արցախում, ուսումնասիրում իր հայրենիքի բոլոր անկյուններն ու տեսարժան վայրերը։ Նա ամեն անգամ նոր բացահայտումներ եւ եզրահանգումներ է անում։ Առաջին անգամս էր, որ ես տնջրիում էի ու ամարասում, տնջրի ու ամարասի հողով անցնելով հասկանում ես, որ դու պատմության մի մասնիկ ես ու դու էլ քո հետքն ես թողում այն մարդկանց նման, ովքեր ապրել են ժամանակին այնտեղ։ Եթե ուխտագնացություններն Ալոնան գնահատում է որպես տեսականի զուգակցումը գործնականի հետ, Լուսինեն կարևորում է յուրաքանչյուր անհատի դերը հայրենի լեռնաշխարում, Կարենը նկատում է, որ Ամարասի հովիտը բարեբեր է եւ վաղուց ապահովել է ու ներկայումս էլ ունի Արցախի տնտեսության զարգացման հիմքերը։ Ամարասը բացի Արցախի պատմամշակութային եւ հոգեվոր կենտրոն լինելուց, նաեւ այն Արցախի բարեբեր հովիտն է։ Այստեղ է գտնվում ամեամեծ թենով այգին, որը ձգվում է 10 կիլոմետր երկարությամբ։ Լիդա Ղարիբյանը, որ նախկին падգամավորը եւ ուղեկցում էր Թորանը Վիկտորիային 1988 թվականի փետրվարի 20-ի պատմական նիստի քարտուղարն էր։ Նավարկյան անգամ չի զղջում, որտեղի է ունեցել շարժումը եւ ունենք հայկական երկրորդ հանրապետությունը այն ժամանակ արդեն մենք միասնական էինք ու գիտեինք, որ մենք կհաղթենք անպայման։ Գրելը տարավ այն սերունդը, որ հիմա արդեն իրանց երեխեքը սովորում են դպրոցում։ Իրանց երեխեքը ինչ տեսել են, այն էլ սովորել են։ 16 թիվի ապրիլի 4 օրվա պատերազմը ապացուցեց, որ մենք պատրաստ ենք Դազգեկ Մանուշբալայանն ասում է, որ իր աշակերտներից 9 տղաներ են, որոնք ընդամենը 1 տարի անց զորակոչվելու են բանակ։ Նրանք ամանասի հովիտ են ոտք դրել մեծ հավատով, որ սա ձերք է բերվել արյան գնով եւ իրենք պետք է կարողանան պահպանել եւ փոխանցել սերունդներին ճանաչել ու սիրել հայրենիքը, արժանապատվորեն ծառայել հայրենիքին։ Ուխտագնացության նպատակն իդեմս Էրիկի արդարացվեց տղաների պատրաստակամության հավաստիացումով որպեսզի սիրենք մեր հայրենիքը եւ ավելի իմանանք մեր հայրենիքի սրբավայրերը, որպեսզի պահենք մեր միասնությունը եւ պահպանենք մեր կազմակերպածությունը հետագա ժողովրդների համար։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այժմ ձեր ուշադրության եք ներկայացնում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության անցած շաբաթվա օպերատիվ ամփոփագիրը։ Այն ներկայացնում է ծառայության տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի սպա Գառնիկ Ալեքսանյանը մայիսի 21-ից 29-ը արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում ստացվել է ընդհանուր թվով 87 տեղեկություն։ Գրանցվել են տարարային բնական բնույթի 23, տեխնացին բնույթի 6 արտակարգ դեպք։ Ճգնաժամային կառավարման կենտրոնում նշված ժամանակահատվածում գրանցվել է սոցիալ-կենցաղային բնույթի 21 արտակարգ դեպք, այդ թվում դրան 62, վերելակի 62, օթի հայտնաբերում 1, հիվանդի տեղափոխում 8 դեպք։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է ճանապարհատրանսպորտային պատահարի 1 դեպք, տուժել է 1 քաղաքացի։ Մայիսի 21-ից 29-ը հանրապետության տարածքում գրանցվել է հրդեհի 20 դեպք, որից մեկը բնակատվածում։ Շաբաթվա ընթացքում գրանցվել է նաև վայրի կենդանիների հարձակման դեպք։ Մայիսի 28-ին Հադրութի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ ժամը 17-ից մինչև 18 ընկած ժամանակահատվածում Հադրութի շրջանի մեծ թաղեր եւ Տումի համայնքներում գայլը հարձակվել է մարդկանց վրա, ինչի հետևանքով 3 անչափահաս երեխա մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել են Արևիկ մանկական բուժմիավորում։ Ինչպես հայտնեցին Արևիկ մանկական բուժմիավորումից, այսօր ժամը 11-ի դրությամբ երեխաների վիճակը գնահատվում է բավարար։ Շաբաթվա ընթացքում արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից ականների եւ չպայթած այլ զենզինամթերքի հայտնաբերման եւ վնասազերծման երկու դեպք է գրանցվել։ Մայիսի 25-ին Քաշաթաղի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ շրջանի Քաշունիկ համայնքի տարածքում հայտնաբերվել է զինամթերք, նախնական տվյալներով 1 միավոր F1 տիպի նռնակ։ Քաշաթաղի հրշեջ փրկարար մասին կից Տիգրանավանի հրշեջ փրկարար ջոգի հրշեջ փրկարարները մեկնել են դեպքի վայր եւ հայտնաբերած զինամթերքը տեղափոխել հրշեջ փրկարար ջոգի տարածք պահեստավորման համար։ Մայիսի 28-ին Մարտակերտի շրջանային արտակարգ իրավիճակների բաժնից տեղեկություն է ստացվել, որ Մարտակերտի շրջանի Վերին Հորաթախ համայնքի բնակիչը համայնքի տարածքում հայտնաբերել է զինամթերք։ Նախնական տվյալներով 1 միավոր ինքնաշեն հակատանկային ական։ Բոլոր դեպքերում հայտնաբերված գտածոները արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության սակրավորական խմբի կողմից պահեստավորվել են հետագա ոչնչացման համար։ Եվ թողարկման ավարտին եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամացություն, ժամանակ առ ժամանակ անձրև եւ ամպրոպ, առանձին վայրերում հնարավոր է կարկուտ։ Վարկյանում 3-ից 8 ամպրոպի ժամանակ մինչև 15-ից 20 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 10-ից 14, ցերեկը 18-ից 23 աստիճան տաքություն։